Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում առողջություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում հաղորդում Հայաստանի Հանրապետության Նայիրի բժշկական կենտրոնից։ Ժամանակակից բժշկության մեջ մեծ նշանակություն ունի նոր տեխնոլոգիաների կիրառումը, որի նպատակն է բարձրացնել մատուցվող բժշկական ծառայությունների որակը։ MRT-ի er ստեղծման պատմությունը սկսվել է 70-ական թվականներից։ Աշխարհում համակարգչային զարգացման մեծ թռիչքին զուգահեռ MRT-ն er նույնպես ունեցել է զարգացման հնարավորությունների առաջընթաց։ Մագնիսառեզոնանսային տոմոգրաֆիան MRT-ն er ներկայումս համարվում է առաջադեմ անվնաս, առավել ինֆորմատիվ հետազոտման հյուսվածքային մեթոդ, հատկապես փափուկ հյուսվածքների համար, քանի որ ունի բարձր հյուսվածքային թողունակություն։ Էմերտեն ունի ճառագայթում, հետևաբար կարող են հետազոտվել բոլոր տարիքի մարդիկ, անգամ երեխաները, նորածնային տարիքից սկսած։ Վերջերս Նայրի բժշկական կենտրոնը ձեռք է բերել իր սերնդի մեջ լավագույն 1.5 տեսլա հզորությամբ մագնիսառեզոնանսային տոնոգրաֆ, որը բարձր տեխնոլոգիաների վրա հիմնված ժամանակակից սարքավորում է եւ հնարավորություն է տալիս ստանալ պատկերներ ծրագրերի կատարյալ որակ եւ իրականացնել ճշգրիտ ախտորոշում։ Զրուցակիցս Նայրի բժշկական կենտրոնի բժիշկ ռադիոլոգ Արմեն Վասիլյանն է։ Պարոն Վասիլյան, ասեմ, որ արցախցիները ճանաչում են ձեզ, եթե Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս է եկել ձեր անունը, Արցախը իհարկե հարազատ երկրամաս է բոլորիս համար, ձեզ համար։ Խնդրում եմ պատմեք, մենք ամենայն դեպս արցախցիներս համարում ենք սա հրաշք բուժողություն։ Ինչ է իրենից ներկայացնում, այսպես կոչված MRT բուժ սպասարկումը, ճիշտ եմ ասում տերմինոլոգիան։ MRT սարքերը թույլ է տալիս մագնիսական դաշտի շնորհիվ ստանալ մարդու օրգանիզմի կտրվածքները, այսինքն հետազոտել օրգան համակարգերը շերտ առ շերտ։ Ընդ որում MRT-ի առավելությունը կայանում է նրանում, որ ունենք ճարագայթում, այսինքն հնարավոր է նայել հղի կանանց, նորացին երեխաներին, թույլ է տալիս վիզուալիզացնել ողնուղեղը, գլխուղեղը, այսինքն ցանկացած օրգաններ տարբեր հարթություններում Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության համակարգը երբ մուտք գործեց այս սարքը, ինչու որտեվ գիտեմ, որ կենսագրությունը երկար տարիների պատմություն ունի, երբ է մուտք գործել մեզ մոտ։ Մեր հիվանդանոցում 2005 թվականից է աշխատում MRT-ն, մյուս ապա аппараты 2014 թվականից, իսկ Հայաստանում, եթե չեմ սխալվում, 97 թվականից է մեր տեսարքը կար դիագնոստիկայում։ Պարոն Վասիլյան, կոնկրետ կա այս սարքի օգնությամբ ստուգում, որը տևում է 40-ից 45 րոպե, իսկ այսօր Նայրի բժշկական կենտրոնում, որքան ես ծանոթ եմ, կրճատվել է եւ ժամկետը եւ սպասարկման որակը 40-45 րոպեի հին ապարատների հետազոտություններն են նայած ինչ խնդիր ենք ման գալիս հետազոտություն տատանվում է 15 րոպեից մինչեւ կես ժամ մոտավորապես նայած ինչ խնդիրներ են մեր առաջ դրված CMRT-ն մի քիչ հիվանդություն օրենտիրովանի հետազոտությունն է նայած ինչ խնդիր է դրանից ելնելով հետազոտության ժամանակ կարող է երկարի կամ կարճանա համապատասխան ցանկացած հիվանդություն կարելի է ախտորոշել MRT-ով բացի ցոքային հիվանդություններից այո չեմ վախենում անկեղծությունից, անկեղծություն չգիտեմ որքանով է ինձ օգնում կամ խանգարում ապրելու համար, աշխատելու համար, այնուամենայնիվ թերևս արցախցիների համար սա թանկ հաճույք է համաձայն է բժիշկը ինձ հետ եւ ինչ արտոնություններից կարող են օգտվել ցախահայությունը հաշվի առնելով որ պատերազմող գոտի է երկիր է բնակչություն մեր մոտ հիմնականում պետպատվերի շրջանակներում անցնում հետազոտությունը հետազոտություն թանկա համաձայն են բայց սարքավորումն են բավականին թանկ այսինքն մրտե ապարատների գինը սկսում է 1 միլիոն դոլարից եւ ավել այդ հնչակիցվածությունն ունի։ Հանգամանքների բերումով մոտ 3 օր է առնչվում եմ ձեզ հետ խիստ լարված ռեժիմ, աշխատանք, մենակ եք աշխատում։ Չէ, չեմ մենակ աշխատում, բժշկային գոլեգաս Հասմիկը Համբարձումյան, բուժքույրերը մամիկերը աշխատանք ունի։ Պարոն Վասիլյան, երեք ցավոք սրտի շատ ծանրացած սրտով հեռացա, ինչու որովհետև այստեղ ախտորոշվում էին տարբեր տարիքի երեխաներ։ Երեխաներն էլ են հիվանդանում։ Երեխաները խնդիր ունեն, մեր մոտ հենական բնածին արատներով են երեխաներ գալիս կամ տարբեր հիվանդություններով հիմնական նյարդային համակարգի խնդիրներով։ Դուք ասացիք, որ Նայիրի բժշկական կենտրոնում 2005 թվականից է վերադրված այս սարքը, կարող եք մի փոքր ամփոփել։ Եղել են վրիպակներ, եղել են հաջողություններ, եղել են անհաջող ստուգումներ։ Անշուշտ, եթե աշխատում ես, կունենաս եւ վրիպակներ եւ կունենաս հաջողություն, ասենք չի սխալվում, այն մարդը որ չի աշխատում։ Բայց ամենայն դեպս կարծում եմ, որ այո, մեր հոսքը պացիենտների խոսման համասին, որ հաջողությունը եւ եթե ավելի շատ են։ Այո, իմ հայրենակիցների կար կարծիքը, ովքեր ախտորոշվել են այստեղ դրական է, ինչ տանեմ Արցախ այստեղից։ Մեր ողջունները տարեք, մեր բարեմաղթությունները։ Բարեկամներ զրույց շարունակում են բժշկուհի Հասմիկ Ստեփանյանի հետ։ Ես աշխատում եմ Նաիրի բժշկական կենտրոնում որպես բժիշկ ռադիոլոգ, MRT բաժնում։ Տիկին Ստեփանյան բուժ սարքավորման մուտքը Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության համակարգ որքանով օգնեց ձեզ եւ որքանով խանգարեց Երևի թե ավելի շատ օգնեց, որովհետև դիագնոստիկան հիմա բավականին զարգացած է, հաշվի առնելով այս նոր տեխնոլոգիաները։ Դիագնոստիկան զարգանալով ֆերմա նաև ախտորոշման որակի բարձրացման։ Եղել եք ավելի զարգացած երկրներում, այսպես օրինակ Իսրայելում, Գերմանիայում։ Ոչ։ Ցանոթ եք նրանք ինչպես են աշխատում։ Չէ, այսինքն իրենց հետ եկել են այստեղ վերապատրաստումների, մեզ վերապատրաստելու։ Ահա բավականին տարբեր է այնտեղի ու այստեղի գործելավոճը։ Ինչով է տարբեր։ Այնտեղ հիմնականում օրինակ ռադիոլոգիայի հետ կապված ռադիոլոգը նայում է մի օրգան համակարգ եւ բոլոր հետազոտության մեթոդներով։ Այսինքն անում է եւ ռենտգեն, եւ սոնոգրաֆիա, եւ MRT եւ կատը։ Այստեղ ցավոք սրտի դեռ այդպես չէ։ Իսկ ի՞նչն է պատճառը, որ երկու խելոք ազգությունների այսինքն հայերս եւ հրեաները իրանց մոտ այդպիսի արտակարգ հաջողությունները գրանցվում եւ անպայման գնանք Իսրայել։ Իսկ ես օրինակ երբ հանդիպել եմ ուրիշ երկրների սրտաբանների հետ, մի քանի հոգի, նույնիսկ երբ Երևանի սրտաբանին հարցնում է Պարուլ Ձերբերյանին, ճիշտ է դա, ուզում եմ փոփել ես ուրախանամ եւ ուրախացնել իմ ընկերներին, որ սրտի վիրահատության համար գերմանացիներ այստեղ են վիրահատվել ասում եմ ինչու՞ չէ, ճիշտ է, որը ինձ շատ ուրախացրել է։ Գիտեմ մեզ շատ խանգարող հանգամանքներ, ախր ինչու բժշկությունը այն մակարդակի վրա չէ մեզ մոտ, այնպես ինչպես Իսրայելում, ել չեմ ասում Գերմանիայում։ Մեր տնտեսությունը Իսրայելի տնտեսության մակարդակի։ Միայն դա է պատճառը։ Այո։ Բժշկությունը տնտեսությունից է կախված։ Եթե երկիրը զարգացած է տնտեսական մեծ աճ ունեն, բնականաբար բժշկությունը կաճի, որովհետև բժշկությունը ֆինանսներ է պահանջում։ Ցավոք սրտի մեծ ֆինանսներ։ Այսինքն փող ունեցողներ երաշխություն պատվիրում ամեն համակարգ։ Այո, ամբողջ աշխարհում դա այդպես է։ Ամերիկայում էլ փող ունեցողը ուրիշ բժշկական մակարդակի է սպասարկում, հասարակ մարդիկ պետական հիվանդանոցում բոլորին ուրիշ սպասարկում են ստանում։ Իսրայելի այդ PR-ը, այդ ավելի շատ PR-ը, քան ստերականում, ասեմ, ձեզ տենց մեծ հաջողություններ ունեն, այո։ Ինչ ասեմ արցախցիներին ձեր անունից, իմ ունկնդիրներին։ Ողջույնները ուղարկեք արցախցիներին Առողջություն եմ մաղթում արցախցիներին, ուժ, խաղաղություն ամենակարևորը։ Բաժանմունքի բուժքույր Նաիրա Սարգսյանը երկար տարիների իր աշխատանքային փորձից գտնում է, որ Ես շատ եմ սիրում իմ աշխատանքը, այս բնակավարը։ Ինքստինքյան արդեն երևի ամեն ինչ դրանից է գալիս։ Շփվեմ մարդկանց հետ, օգնեմ, օգտակար լինեմ ինչ որ բանով։ Հանգամանքների բերումով 3 օր է շփվում եմ ձեզ հետ։ Ամեն ինչի համար շնորհակալ եմ, հատուկ շնորհակալություն ձեզ ձեր ջերմության համար։ Առողջություն լավ եղեք։ Իսկ ինչ ասեմ արցախցիներին։ Արցախցիներին թող առողջ լինեն, ամենակարևորը առողջությունն է, առողջություն, խաղաղություն Նոր սերնդի MRT-ն հնարավորություն է տալիս հետազոտել որովայնի եւ կոնքի օրգանները, անոթներն ու միսածորանները, մեծ եւ փոքր հոդերը, ստանալ ողնաշարի պատկերն ամբողջ երկարությամբ։ Նշված հետազոտությունները պիտի կատարվեն միայն բժշկի ցուցումով։ Բարեկամներ, դուք լսեցիք հաղորդում Հայաստանի Հանրապետության Նայիրի բժշկական կենտրոնից։ Եթերում առողջություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Ինչպես ազատվել զկրտոցից։ Առաջին տարբերակ՝ խորը շունչ քաշեք եւ շունչ չպահեք։ Երկրորդ տարբերակ՝ շնչեք դանդաղ եւ խորը, ինչքան հնարավոր է լիաթոք երրորդ տարբերակ՝ գլուխը դիետ գցել, շունչ պահել եւ հաշվել միջև 10-ը։ Այնուհետեւ շատ արագ գլուխն ուղղել, արտաշնչել եւ արագ խմել մեկ բաժակ ջուր։ Կարելի է արտաշնչել թղթե փաթեթի մեջ, հետո շնչել արտաշնչած օդը։ Սա բարձրացնում է ասխաթթու գազի պարունակությունը արյան մեջ եւ անցկացնում զկրտոցը։ Դիրքը եւ շարժումները երբեմն բավական է լինում ուղղել Իրանը եւ ձգվել։ Օգնում է նաեւ զույգերով մեթոդը։ Զկրտողը зерքերը ետ է տանում եւ ափերի մատները այնպես միահյուսում, ասես փականկազմի եւ փորձում է այն ձգել։ Միաժամանակ նա պետք է խմի ջուրը։ Ջրով բաժակը բռնում է ինկերը։ Եթե դուք մենակ եք, կարող եք ջրով բաժակը դնել սեղանին կամ աթոռակին մեկ ուրիշ տարբերակ։ Մի քանի անգամ ուժեղ ձգեք ձեր լեզուն, կարող եք չփակել ձեր աչքերը եւ մանրակրկիտորեն մերսեք նրանց։ Կարելի է ուժեղ սեղմել վզի այն հատվածը, որտեղ ամրանը միանում է կրծքի ավանդակին։ Վերջապես փորձեք մի քանի րոպե հանգիստ նստել, ոտքերը սեղմելով կրծքավանդակին։ Բարեկամներ այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, իսկ օրվա թողարկումը ձեզ համար պատրաստել են հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանը, հնչյունային օպերատոր Նադեժդա Դոլուխանյանը եւ հաղորդման հեղինակ ով Արող Սոնա Համբարձումյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։